tim jimat punya cerita ono sing kondo yen kepingin weruh rupane lelembut cukup metik godhong wringin putih utawa wringin kurung utawa wringin sing dipager telung lembar njur digegem rapat, digawa menyang papan sing sepi tur peteng umpamane kebunan utawa tengah sawah sakwise mlaku pitung jangkah enggal-enggal nyawang buri kanthi cara bungkrung kanthi penyawang kualik liwat selo-selane selakangan bakal katon jenggelegi lelembut sing dikarepake ana sing percaya jarine godong suruh ketemu rose bisa dianggo lantaran ketemu karo lembut carane godong suruh temu rose cacah limang lembar sing lambangake kiblat papat limo pancer kuwi njur digawa menyang papan sing sepi kanthi nyumet Yosua utawa bakar kemenyan godhong suruh kasbud diadep karo lungguh sila ngeningake pikir ing pikiran kosong pranjengani bongsalus bakal jedul mboko siji jarini godhong suruh temurose disenengi dening wewe gombel sundel bolong kuntilanak lan memeti wadun liyane Ono meneh sing crita yen kepengin weruh bangsa alus njupuk lemah kuburan sawetara jumput, njur dibuntel kain lan dianggo bantal turu. Ing ngalam pangimpen mengko bakal ngaton rerupan rerupan gegirisi. Ana meneh sing kondo, sing sapa wani turu ing tengah lawang pawon kanthi wudo lejet uga bakal bisa ditekani bangsa alus. Mangkene kandhaning Basri, embuh kepriye kawitane para sinuman desa sing nuju cangkruk ing pos kampling sore kuwi moro-moro ngrembug anane bangsa alus. Malah anggone nyatur luwih serius tinimbang sadurunge. Nanging apa wae critane ngenani lelembut kuwi babar pisan ora nggigrikake panemune warna yen satemene jalunggon ing alam gaib kuwi ora ana. Warna enggal nggelak sepeda motori nembus petenging bengi kang tambah sepi. Sauntara warga desa wis padha turu nglepus. Mung siji loro sing isih bukaan lawang jagongan isih ing ngemper ngarep. Guneman karo Warna ngopo meneh ngonani lelembut tanpa guna. rerasane sutris wiwit mbiyen dheweke ora percaya karo bangsane ngono kuwi ha iki mau mbuh kepriye kawitane kok moro-moro nyatru bangsa alus to grenenge basri mengkono Watis wiwit rinoso Dalan-dalan desa wiwit sepi Sing katon mung lampu ting Sing dipasang tarik-tarik ing pinggir dalan Sauntoro Warno isih nalusur dalan desa sinambi celinguan Menowo isih kono warung sing durung kancingan lawang tekan protelon desa kang cukup jembar sing digoleki lagi katon sajake warunge Mbah Mingan durung tutup batine warno karo nginggokake sepeda motore menyang warung sing katon ing pandhine sauntara lampu petromax sing madangi warung pancen isih katon mentor-mentor kula nuwun mbah mingan enggal nyilikake swara radione sing diadep nuli milang milingi sinoman sing ngadep ing tengah lawang eh kowe le? ayo pinarak kene le kowe dangkopine tas mbah isih ning ranti sedelo ya banyu op oh, karo gorengane pisan bubar mbayar wedang kopi sajajane sisan warna enggal pamitan tunggangane di starter sauntara mbah mingan ngane warna kanthi pandulu talem lan rem sakeplasan ing pojok lambine bungkusan telo lan gedang goreng jun dibuka gelas plastik cacah papat diisi wedang kopi sing isih rinoso panas nanging durung nganti kabeh kuwi nempel lambe cumadaan sutris celuluk mengko dhisik aja dipangan aja diumbi lah gini yo sutris sing ditakoi isih jinglengi morong wadah wedang kopi anggonmu tuku wedang kopi iki mau nyang endi? Nyang warunge Mbah Mingan. Bener, morong iki pancen duwe Mbah Mingan. Ning sing mbok takoni Mbah Mingan sing endi? Hmm. Piye hmm. toko iki? Ya Mbah Mingan sing buka warung ing Potro desa kae to. Krungu wangsulane warna kasebut sutris sak kancane sawang sinawangan. Dadane wiwit rinoso dedekan gelas plastik sing ana ing tangane alon-alon teh semunuga gedang goreng sing durung kober dicicipi. Dene kowe kating plungu kaya kendang durian. Seladune warna. Nyedak omrene tak kandhani, satemene Mbah Mingan kuwi wis mati kaya kepungkur jalaran masuk angin. Mokal iki mau aku mentas jagongan karo dheweke lampu petromake sepadang padang jingglang radio sing nyiarke ludruk uga ketungu cetha apa kowe nadya meden-medeni aku murih percaya karo lelembu ngono to aku ngerti kowe ora bakal percaya ning sakweruhku ora ana ludruk sing disiarno radio Surabaya kuwi malam jemah saiki ngene wae ayo kita pake merono kaya dikomando para sinoman iku enggal keplayu ninggalake pos kampling Kanti tanpo ngripi sepeda motore warna nyoba ndisi ilaku sauntara rikate jumangkah kang midak godhong-godhong garing kober miyak sepining wengi lan tekan protolon desa sing dituju lakune padha kandhek tanpa kedep kabeh padha nyawang papan dununge warung Mbah Mingan sing katon mung regemenging wit trembesi sing rembuyung mangklung ing pinggir dalan sedengi warung Mbah Mingan wis tanpo tilas warungi Mbah Mingan wis dibongkar warga. Saiki buktekno ngendi warungi Mbah Mingan sing mentas mbok tukoni mau. Warna sing rumangsa diajak guneman mung meneng tanpa gunem. Dheweke ora bisa selak yen wektu kuwi dadane Rinoso deg-degan. Mergo bener mari ketemu lelembut. Iki lho critane Basri sing dikirimke karo tim Jimat.